Maria Frances Parke estis angla componistino, pianisto cae cantistino, nascita in Londono. Si appartenis al respectata familiae de Londonae musicistoi. La patro, John Parke, cae lia frato la componisto cae comentariisto William Thomas Parke, estis ambau profeciae jovoi istoi. Maria Frances ricevi in unua in lezione in pri claviceno cae canto de sia patro, tiel kiel sia malpliagia fratino Margareta, quiu ancau estus cantistino, pianisto cae cor ludanto. Egde infanaggio, Maria Frances estis sulle seneioi, El la agio de ochi aroi, si debutis kiel clavicenisto el la benefica concerto por sia patro. Cai el la benefic concerto de la sequa iaro, si presentis piano concerton de Ioso Schroeder cai debutis kiel cantistino. Iesia dec unu iaro, si presentigis kiel instrumentisto en Clementi dueta concerto cune al Maria Hester Reynolds Park, cun quiu si estas ofte confusita, char Reynolds ge et en 1787 cun Thomas Park cae adoptis la etsan familinomon por sia carriero. Cio causas confusum pro la similezzo de iliai nomoi. Cun nur decri iaroi, Maria Francis presentigis ce la Glaster Festivalo, cae dum la sequai iaroi, si disvolvis rimarcindan carrieron, tiel che antau la agio de dudec, Si estis la plei el stara sopransolisto en concertoi cae oratorioi en Londono cae en provincioi. La familio Parque rencontis Haydn ciam li visitis Anglion, cae Maria Frances ludis concerton dun la pauso de la presentado de la oratorio Samson de Handel ce la teatro Drury Lane. Maria Frances Parke aperis cun la componisto plur foie en 1794 naudequin, cefe chi el cantistino, sed foie ancau chi el pianisto. Si cantis ce la Hanovra Plaza Chambro, en la benefizza Concerto de Haydn. Reciproque dum si ludis cae cantis ce sia propra benefis concerto, Haydn dirigentis de la piano. Ciel componistino, si vercis allogan musicon po la amatora mercato, concertoin, pianosonatoin, cantoin, cae vociain duetoin. Si presentis unu el siai pian sonatoi en evento la decnauan de maio 1794, ciam Haydn presentis novan overturon. La vercoi de Maria Frances Parke, ciui atingis nin, estas tri grandai sonatoi por pianoforte cum cromae clavoi, vercitei en Londono. Du grandai sonatoi por pianoforte cae violona accompano, vociai duetoi, cantoi cae variagioi. En 1815, Maria geetsigis cun John Bidmore cae, ciel ocasis cun multae musicistinoi dum la historio, pos la geetsigio, si forlasis sian carrieron. Ie sia morto, en 1822, la sano de sia edzo John collapsis, cae li ancau mortis la saman iaron pos la sante orfon ilian quin iaran filon, cium prisorgis la onclino Margareta en la familia heimo.